Après, le Parti Socialiste, il y a X années, était contre la LGV. dès qu'ils sont arrivés. Hainbat urte aurka izan eta sozialistak alde bilakatu dira, traizonatu gaituzte. Déclaration euh, défavorable les commissaires enquêteurs, alors qu'ils nous ont reçus pour améliorer à Paris euh, la démocratie participative. Aiekin elkartu gira Parisen, aiekin debatean parte hartzeko, gerla deklaratzen digute. Gu, borrokatuko gira. Gaur egon iritzi publikoa allatu da, eta baditugu hainbat txosten, segurtatzen dutenak ahatxetearen ez baliogarritasuna. Hora, donc, euh, aujourd'hui... Euh, par rapport à 92 par exemple, il y a une grande différence, c'est que l'opinion publique a basculé au Pays Basque. Gaur egun iritzi publikoa aldatu da, eta baditugu instituzio mailan hainbat txosten sekurtatzen dutenak ahatxetaren ez baliogarritasuna. Paue eta aturartean zeltasunak dituztela ikusten da, ahatxetearen efektua bukatua da orain, badakigu errentagarria den bakarra, Frantziako egoekialdekoa dela. de, de, de l'effet LGV. L'effet LGV, c'est fini, il y en a une qui est rentable, c'est celle du Sud-Est, toutes les autres, on perd de l'argent. Ebe eh bilkura zen, uh, departumenduetan uh, presentatzen direnak, sozialistak, hein, euh, uh, eskatu dute herriko uh, autetxiei bilkura bat egitea, elkarrekin mintzatzeko. Nik uste nuen buruzagi batzuk hori zanen ziela, baina, euh, bon, Emili euh, Dutoia hortzen, eta kotie zenako ere hortzen. HT aipatua izan da, normal, uh, jendia bazen antzinuntan, eta lehen gaia izan da. Uh, Azpimarratu dugu, uh, Ruse alde zela, ez zutela kontutan hartzen uh, bertako jendearen naikeria. Uh, eh, Silvian Alok bere kampaina ere mantzularik uh, jantzuen referendum bat egin zuela uh, jendeekin hemen galdetuz, jendeari galdetuz, bertako jendeari galdetuz, eta referendum, hori ez estatua izan zaio, beldur direla uh, bertako jendearen uh, erantzunaz.